Mas um dia se vai, eu aqui no veneno. O relógio não para, sinto uma dor aqui dentro. Não sei se é insônia ou se é a saudade. Porque fui abandonar a mina que era de verdade. Uma saudade de verdade. louco na bolsa, o torro descendo a viela, abastecendo o pulso, moleque na atividade. Tá tudo de a milhão. Uma matraca na cintura de inativa, fazendo a conexão. Tá molhada a favela na pista menor, passando a visão. Mas infelizmente tudo que ela me falou aconteceu. Enrolei o cabo, subi na neblina e ele se perdeu. Mal sabia que a minha preta tava vendo tudo. E no desacerto perdi as paradas e o amor do mundo e o amor do mundo. Mas um dia se vai, eu aqui no veneno. O relógio não para, sinto uma dor aqui dentro. Não sei se é insônia ou se é a saudade. Porque fui abandonar a mina que era de verdade. Uma saudade de verdade. eu aqui no veneno. O relógio não para, sinto uma dor aqui dentro. Não sei se é insônia ou se é a saudade. Porque fui abandonar a mina que era de verdade. A saudade de verdade. Ninguém melhor que o Rony te detona pra contar a história de um cachorreira. salto, descendo a viela, abastecendo o pulso, moleque na atividade. Tá tudo de a milhão. Matraca na cintura de inativa, fazendo a conexão. Tá molhada a favela na pista menor, passando a visão. Mas infelizmente tudo que ela me falou aconteceu. Enrolei o cabo, subi na neblina e ele se perdeu. Mal sabia que a minha preta tava vendo tudo. E no desacerto perdi as paradas e o amor do mundo e o amor do mundo. Mas um dia se vai, eu aqui no veneno. O relógio não para, sinto uma dor aqui dentro. Não sei se é insônia ou se é a saudade. Porque fui abandonar a mina que era de verdade. Uma saudade de verdade. Mas um dia se vai, eu aqui no veneno. O relógio não para, sinto uma dor aqui dentro. Não sei se é insônia ou se é a saudade. Porque fui abandonar a mina que era de verdade. A saudade, de verdade.